es šodien tādu vienu lietu sapratu. Es šodien pavadīju laiku Dievu un ienāca tāda pārliecība, kad uh, Bībelē visur ļoti daudzās vietās var atrast rakstvietas, kur kas apstiprina, kad, ka mēs varam iet pie Dieva bez bailēm. Ka mēs varam iet pie Dieva, faktiski viņš nav neviens grēcinieks, ko viņš nepieņems, nav grēks, ko viņš nevar piedot, vai viņš jau, nav, jau, jau ir piedevis viss grēks. Viņš faktiski ir viss ceļš pilnīgi vaļā un, un tev, lai tu iet un sastaptos ar Dievu. Tev nav nekāds čēršļi. Un ir tikai viens čērslis, un es esmu sapratis, ka ir, uh, mēs tā šodien Dievu klābūtnē pārdomāju, mēs runājam par grēkiem, piemēram. Ir grēks, mēs nosaucam labi tur melošanu, zakšanu, ja mēs nosaucam šos grēkus, mēs skatāmies, tie ir augaļi, bet visa grēka sakne ir neticība visa grēka sākana ir neticība. Neticība ir vienīgais, kas tev atturēs no iešanas pie Dieva. Neticība ir vienīgais, kas tev atturēs sastapties ar Dievu šeit šodien dievkalpojumā. Neticība ir vienīgais, kas tev apturēs personīgā laikā ar Dievu aiziet, pavadīt laiku ar viņu. Neticība ir, kas, kas tev atturēs no bībeles lasīšanas. Neticība ir, kas tev atturēs no lūkšanas. Neticība, kas tev atturēs no liecināšanas. Neticība ir, kas tev atturēs to piedzīvot, to Dievu klābūt. Neticība. Jo, ja tavs sirds ir cieta, un šeit ir tā lieta, ka grēks ir bīstams tāpēc, ka viņš nocietina sirdi. Viņš nocietina sirdi. Bet Dieva vārds saka ko? Ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams pirmām kārtām mums piedot, un otrām kārtām, otrām kārtām mūs mazgā tīrs. Tā kā, un Bībele saka arī, ka katru dienu Dieva žālstības ir jauns. Un var teikt, tu var teikt, šodien ir tev jauna žālstības diena. Šodien ir jauns brīdis, ka tu var nākt pie Dieva un viņš sastapties. Tu vari piedzīvot Dievu. Un, un, un paņem šo patiesību, ka ik viens brīdis, kad tu ej pie Dievu, tu nožēlo savus grēkus, tu, tu ticībā ej, tu pieņem to Dievu apsolījumu, kas saka, ka ik viens, kurš nāk pie manis, ir tēva dots, un ko, kas nāk pie manis, to es nemūžam, nemūžam. Tas ir nekad, pilnīgi nekad neatraidīšu, ja es saku. Tu var paņemt to arī savā personīgajā dzīvē, un tu var, tu var būt droši, tu uz to cels, uz šo apsolījumu, ka tu iespie Dievu, tu, tu viņu piedzīvos, tu viņu sastaps, tu viņu atradīs. Un tāpēc es iedrošinu, ka nav vajadzīgs varbūt konferences vai nav vajadzīgs varbūt skriešana, skriešana un meklēšana. Dievs ir te pat, Dievs ir tur, kur tu esi. Un tajā brīdī, kad tu savu sirdi atver viņam, kad tu sāc viņu lūgt, tu piedzīvo viņu. Un tāpēc iedrošinu vienkārši šajā brīdī atver savu sirdi, Nožēlo visu lietas, ka kaut kas ir, kas tev liekas, kas tev traucē, un pieņem to, pieņem to piedošanu. Un nākam pie Dieva un slavējam, piedzīvojam viņu šodien, esam sadraudzībā ar viņu šodien. Dzirdēsim viņu vārdu, slavēsim viņu, amen. Un nu, lūksim. Dargais Jēzus, paldies Tev par šo patiesību, Dievs. Kad Tu esi teicis, Dievs, kad ja mēs sakam, ka mums nav grēku, tad mēs esam meļi un patiesība nav mūsos. Bet ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad tu esi uzticams un taisns, ka tu piedod mums mūsu grēks. Ne tikai piedod, bet arī šķīstī mūs. Es lūdzu, kungs, šķīstī mūs, piedod mums visas lietas, kas nav bijušas pareizes. Mēs gribam iet tavā klābūtnē, tev slavēt, Dievs. Es lūdzu, lai kungs nekas mūs neattur, Dievs. Dievs Un lai neticība mūs neattur, Dievs, no tā, ka mēs to varam piedzīvot šodien un sastapt, sastapties ar Tevi. Es lūdzu, ka mums tiešām, Dievs, ka katrs viens mēs šodien Tev piedzīvot, dzirdēt no Tevs, tādā vienkāršībā arī dzīvot ar Tevi, Dievs. Paldies Tev, kungs. Jēzus, kas vārdā es lūdzu. Amen. tevi godinu, tavam vārdam dziedu slāvu. Manā dzīvē ienācī, laimīgs es, jo mani glābī, kungs es tevi godinu, manā dzīvē ienācī. Laimīgs es, jo mani glābī. No debesī nāci tu, uz zemes šīs, uz zemes šīs. slavu un pateicību, kungs, par šo rītu, kungs. Un es Tēvs, kungs, pasakos par ikvienu katru Tēvs, kungs, kurš ir uzklājis, uzklausījis Tavu aicinājumu, Tēvs, kungs. Un, un šajā saulēnajā brīnišķīgajā dienā, Tēvs, kungs, nevat kaut kur ārpusē, Tēvs, bet, bet ir šeit, Tēvs, kungs, Tavā namā, debes Tēvs, kungs, kur Tavu ļaudis sanāk, kungs, lai Tev godātu, Tēvs, lai Tev slavētu, kungs, lai piedzīvot Tev, kungs, un es no sirds Tev, Tēvs, lūdzu, kungs, kungs, kā jau Matīs lūdz, kungs, ka tiešām tās atver mūsu sirds, kungs, ka mēs varam, kungs, nākt Tevs, Tev piedzīvot, kungs, un mēs ticam, Jēzu, ka Tu esi šeit pat, kungs, starp mums, kungs, un uh, šajā rītā, Tevs, kungs, mēs vieškārt, Tevs, vienkārši vēlamies, Tevs, kungs, būt, būt Tavā klātbūtnē, kungs, un uh, dzirdēt Tavu balsi, debes Tevs, kungs, iespējams saņemt kāds atbildes, Tevs, kungs, jo Es ticu, Tēvs, kungs, ka Tu šodien šeit, kungs, pagodini mūs ar savu klātbūtni, Tēvs, kungs, un tiešām visgods un slāv Tev, Tēvs, kungs, par to, ka Tu, visvarenais Dievs, kungs, vienkārši nāc pie saviem ļaudīm, kungs, atklājies un vienkārši, vienkārši, Tēvs, es pasakos par to, kas Tu esi, kungs, un par Taviem vareniem darbiem, Tēvs, ikviena mūsu dzīvē, kungs, un nesauties uz to, kam mēs esam katrs gājuši cauri, kungs, Tu mūs katru pieņem kā savu mīļoto bērnu, kungs. Un es jau Tēvs tiešām esmu pateicīgs, kungs, par visu Tēvs, kungs, kas notiek manā dzīvē, Tēvs, kungs. Un es pasakos Tēvs, kungs, par tām pārmaiņām, kungs, par tām pārvērtībām, Tēvs, kungs, kas notiek manā sirdī, Tēvs, kungs. Un tiešām Tēvs, kungs, main man sirdi, Tēvs, kungs, main man attieksmi, kungs. Un, jo viss gods un slaupienāks vienīgi Tev, Tēvs, kungs. Un, Es sevi lieku tēvs tavās rokās kā tev tīkam upur tēvs, kungs. Un tur es tās lietas tēvs, kas ir jāmaina man, tēvs, kungs, manā dzīvē, tēvs, kungs. Es vienkārši tev slavēju, tēvs, kungs, un ieaicinu mūsu vidū šeit šorīt, kungs. Slavu pateicību, kungs. Nāc, kungs, jēs. Katrs, kas var. Tēvs, kungs, par to lielo privilēģiju, kungs, ka pateicoties Tavu dēlu, Jēzus Kristus upurim, nu, mēs šodien, Tēvs, varam nākt pie Tevas, kungs. Slavē Tev, Tēvs, un pasakos, kungs. Tiešām, Tēvs, ka Tu mums katrs izraus no šīs pasaules, kungs, un atklājas tik daudz brīnišķīgu lietu, Tēvs, kungs. Tēvs, kungs. lūdzu, Tēvs, kungs, šajā mirklī grib lūkums par ikvienu katru Tēvs, kungs, kur kādu iemeslu dēļ šodien nevarēja ierasties šeit dievkalpojumā, Tēvs, kungs. Īpaši, Tēvs, es lūdzu par tiem, kurš ir sasirguši, Tēvs, apslimuši, Tēvs, kungs, es lūdzu pēc dziedināšanas, Tēvs, kungs. Es Tēvs lūdzu, kungs, ka Tu tiešām dāvā priek tiem, kuri ir noskumuši, Tēvs, kungs. Ka Tu dāvā drosmi, Devis, Tēvs, tiem, kuri ir nobijušies no kādām dzīves lietām. Tēvs, kungs, ka Tu dod gudrību tiem, Tēvs, kungs, kur ir apjukuši, Tēvs, kuriem ir jāpieņem kādu lēmumu, Tēvs, kungs. Es slavēju Tev, Tēvs, un pasakos, kungs, jo Tu esi ķēniņ, ķēniņš, Tu esi kungu, kungs, Tēvs, un slavu pateicību, kungs, Tev. Dzirdēju dziesmu daudz, tūkstoš veidos dziedātās, bet viena ir, kas pārī visām skan. Tavs tava sirds, kas mani mīl, ir dziesma šī, kas pārī skan mūžību, tā manī ieliktā. Melodijā brīnišķā, mīlestībā dievišķā, savu dziesmu pārimā, tu dziedīji. skaistais noslēpums mīlestībā. mīlestībā sūtīts mums, ir sirdī ierakstītā man, tava dziesma tēvs. Debes skaistais noslēpums, kungs, es vēl pasakos, kungs, par, par to mirkli tēvs, kungs, ka tu mums katram mūsu sirdī pieskāries, debes tēvs, un, un atklājies mums katram personīgi tēvs, kungs. Tajā visā ir kaut kas pārdabisks un ar, ar prātu neaptverams tēvs, bet es tev pasakos tēvs, kungs, par šo par šo pirmo mīlestību pret Tavu dēlu, Jēzus Kristu, kungs, ka mēs viņu pieņēmām par savu personīgo glābēju, kungs. Un... Mīļas debes Tēvs, kungs, es no sirds Tev lūdzu, kungs. Atver mūsu acis, debes Tēvs, kungs, atver mūsu ausis, kungs. Kad mēs dzirdam Tavu vārdu, debes Tēvs, kungs, un atver mūsu sirds, debes Tēvs, kungs, lai lai Tavs vārds ir dzīvs mūsu sirdīs, debes tēls, kungs. Mums nav vajadzīgs teorijas, mums nav vajadzīgs kaut kāds tāls, neizprotams lietas, tēls. Mēs gribam, tēls, Tevi iepazīt, kungs. Mēs gribam, kungs, ciešas attiecības ar Tevi, tēls, kungs. Un es no sirds Tev, tēls, kungs, lūdzu, kungs, ka Tu atklājies man personīgi, tēls, kungs. Ka es tiešām, tēls, kungs, dzirdu Tavu balstu, ka es atpazīstu Tavu balstu, tēls, kungs, lai es nemaldos, tēls, kungs. Es lūdzu Tev, debes Tēvs, kungs, ka Tu dod man spēku, kungs, dzīvot šķīst un svēt dzīvi, Tēvs, kungs. Ja man ir vajadzīgi, Tēvs, kungs, šķīst un svēt dzīvi, kungs, lai, lai es Tev sekot. Es lūdzu arī pēc brīvības, debes Tēvs, kungs, ka tiešām, Tēvs, ka es esmu brīvs no kādiem aizspriedumiem, Tēvs, no kādiem stereotipiem, no kādām lietām, Tēvs, kas ir iesakņojušās iespējams, kungs, gadu gadiem, Tēvs, kungs. Tēvs, kungs gribu tīru un brīvu prātu, debes tēvs, kungs, lai es tiešām ar atvērtu sirdi, kungs, var nākt tavā klātbūtnē, kungs. Tā kā slavu un pateicību, tēvs, kungs, ka, ka tev ir iespējams viss debes tēvs, kungs. Piedod mūsu kurnēšanas, tēvs, kungs. Piedod tēvs mūsu nepacietību, tēvs, kungs. Piedod mūsu ļaunās domas, tēvs, kungs, mūsu nekrietnos vārdus, tēvs, reizēm, kungs, bet tu redz, tu redz tēvs mūsu sirds, tēvs, kungs, tu redz, kungs, redz to, Tēvs, kā mēs augstam Tev iepazīt, Tēvs, kungs, un būt vienkārši tuvāk Tev, kungs, būt tīkam Tev, Tēvs. Un es Tev, Tēvs, lūdzu, kungs, pasargā mūsu katru Tēvs no, no sevas nosodīšanas, Tēvs, kungs, lai tiešām, lai sātinām nav vieta, kungs, lai nav šie mēli, kungs, par Tev, par, par mūsu uh, necieņu, Tēvs, kungs, nāk Tavā klātbūtnē, Tēvs, bet Tavs vārds saka, kungs, ka lai kādas lietas bijušas mūsu dzīvē, Tēvs kungs, mēs varam nākt tavā, tavā priekšā, Tēvs kungs, izklāstīt visu Tavu, Tēvs kungs, nožēlot, kungs, no sirds, kungs, un, un Tavs vārds saka, ka nav neviena nevien lieta uz pasaules, kas, kas būtu tāda, ko Tu nepiedod, kungs, ja mēs nākam pie Tevs patiesā grēka nožēlā, kungs. Tā kā slavu un pateicību Tev, Devis Tēvs, kungs, par šo iespēju, kungs, un dod mums drosam, Tēvs, kungs, Daudz, daudzajādā ziņā Tēvs, kungs, kad mums ir vajadzīga drosme izšķirties par kādām lietām, kungs. Dod mums brīvību, Tēvs, kungs. Un mēs, Tēvs, gribam vienkārši. Gribam būt Tavu mācekļi, debes Tēvs, kungs. Gribam būt tie, kungs, kas solis solī, kungs, ja es saku Tev. Tā kā slavu un pateicību, debes Tēvs, kungs. Es Tev, Tēvs, jau šodien ielieku Tavās rokās, Tēvs, ikvienu cilvēks ir debes Tēvs, kungs, kur tiks uzrunāt, kungs, māja vidū Tēvs, kungs, ka būs šī evanģelizācija uz ielām debes Tēvs, kungs. Tu redzi, debes Tēvs, kungs, cik daudz cilvēkiem mūsu pilsētā ir nepieciešama pestīšana, debes Tēvs. Tu redzi, Tēvs, ik vien ģimene Tēvs, kur dzīvo bezcerībā, debes Tēvs, kungs. Es no sirds Tev, debes Tēvs, lūdzu, kungs, ka, ka Tu aizskaršos cilvēks, Tēvs, kungs, ka Tu tiešām Tēvs sakārtā, tēvs, sakārto Tēvs, kungs, ka tajās dienās, Tēvs, kad būs šī iela e- evaņģelizācija, Tēvs, kungs. Šie cilvēki, Tēvs, kur dzīvo tumšā bezcerībā, kungs, sastops ar Taviem bērniem, Tēvs, un dzirdāv evaņģēlī, Tēvs, kungs. Tā kā slavu un pateicību, debes Tēvs, kungs, dod mums ikvienam katram drosmu, Tēvs, kungs, pievienoties tiem, kungs, kur iesielāt, ielās, Tēvs, kungs, nesīs Tavu gaismu, nesīs Tavu cerību, debes Tēvs, kungs. svētumu tu manī vēlies saskatīt. Dievs, Dievam, Dievs, Dievam. mīlestību mūžīgo, lai slava, lai slava, lai slava par mīlestību mūžīgo, lai slava, lai slava par mīlestību mūžīgo. Vienmēr slavēšu es, jo man prieks. Man Jēzus ir mīlējis ar mīlestību mūžīgo. Vienmēr slāvēšu es, jo sirdī man prieks. Man Jēzus ir mīlējis ar mīlestību mūžīgo. slavēšu es, jo sirdī man priekst. Man Jēzus ir mīlējies ar mīlestību. debes Tēvs, slavu un pateicību, kungs, par šo mīlestību, kungs. Es Tev slavēju, debes Tēvs, un pasakos, kungs, un es lūdzu, kungs, ka tiešām Tēvs atver mūsu sirds, kungs. Tad, kad, kungs, tiks sludināts Tavs vārds, debes Tēvs, kungs. Es lūdzu, Tēvs, tiešām apsardzību par gadu, debes Tēvs, kur, kur Tu šodien es aicināju sludināt, debes Tēvs, kungs. Es Tev slavēju un pasakos, debes Tēvs, kungs, par ikvienu katru, debes Tēvs, ko Tu esi veids uz šo namu, debes Tēvs, kungs. Es jau lūdzu, debes Tēvs, kungs, tiešām, ka, ka Tavs vārds ir augsts godājams šeit, debes Tēvs, kungs, ka Tavs vārds ir dzīves, debes Tēvs, kungs. Un es lūdzu, debes Tēvs, lai viens katrs, kas ir šodien šeit, saņem no Tevs, Tēvs, kungs. Jo mēs, Tēvs, esam atnākuši šeit, kungs, lai saņemtu, kungs. Es Tavs slavēju, Tēvs, un pasakos, kungs, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Aicināšu būt bērns um, kas varētu nākt. Bērnus aicinām. Slaudiem. Amen. Lūksim par svētdienas skolu, lūksim par bērnu pieskatīšanu. Bērni tiešām būtu saņemt šodien kaut ko. Ne? Dārgais debes tēvs, paldies Tev, Dievs, par katru bērnu Paldies Tev, Dievs, ka tas ir tāds brīnums, Dievs Tēvs. Un... Paldies Tev, Dievs, par, ka viņš šeit ir. Paldies, Dievs, ka šie bērni var būt šeit, Dievs, un, un, un ka viņi var būt šajā namā, Dievs, dzirdēt Tavu vārdu, dzirdēt Tavu slavu, jau šajā agrā bērnībā, Dievs. Kungs, mēs skatāmies uz nākotni, viņiem mēs ticam un mēs lūdzam, Dievs, par viņu nākotni, Dievs, ka tā būtu nākotni, kas ir ar Tevi. Es lūdzu, Dievs, Tēvs, kad viņi vienmēr katrā svētdienas skolas stundā, Dievs, un katru reizi, ka viņi arnāk uz dievkalpojumu, Dievs, ka viņi arī sajust Tavu klābūtni, Dievs, Tēvs, kad viņi piedzīvo Tev, Dievs, un, un ka viņi visu mūžu vēlāk tās, kad viņam jau būs savas izvēles un savu ceļu, ka viņi izvēlētos Tev, Dievs, un nenovērstos no Taviem ceļiem. Es lūdzu īpaši par vecākiem, Es lūdzu Dievs Tēvs, nevis par svētdienas skolas skolotājiem, bet par vecākiem Dievs, jo tieši viņiem tu esi uzdevusi uzdevumu mācīt tavus ceļus, Dievs. Un, un es lūdzu Dievs, ka tas, ko viņi redz šeit, ka viņi redzētu arī mājās, es lūdzu Dievs, pārveido mūsu ģimenes, pārveido mūsu mājas, tāds Dievs, kas tev pazīst mājās, kas tevi lūdz un slavē, ne tikai dievkalpojumā Dievs. Ka bērni šo redzētu Dievs un arī vēlētos to no visas sirds Dievs. Dievs Un es lūdzu Dievs tās, ka tiešām arī viņi vēlāk būtu evaņģēlisti un sludinātāji un svētdienas skolas skolotāji Dievs un nākotnes vadītāji un arī vienkārši cilvēki, kas Tev mīl no visas sirds Dievs. Es lūdzu Tev tās svētīkumu šo laiku Dievs, paldies Tev par visu, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un, un man bija sirdī jau pirms tam jau tēma, pa ko es, kā, ja būs iespēja, pa ko es varētu kā, dalīties. Un tad, kad man aicināja šodien sludināt, tad es lūdzu Dievam, nu, kāds ir Dievprāts un viņa grib šo svētdienu par vārdu. Un tad es saņēmu sirdī un man nāca, man nāca tās domas, man nāca tie teksti un es sapratu, jā, ka šī ir tā vēsts, ko Dievs grib, lai es vēstīju draudzē. Un, un pirms es sākšu, es aicinu, ka mēs varam lūgt par vārdu. <clears throat> Dargais debes tēvs, es tev pateicos par to, ka tavs vārds vienmēr ir dzīvs un patiesas, kungs, un paldies, kad es varu būt šeit, tēvs, un es lūdzu tēvs, lai tu man lieto, tēvs, un lai Dievs, es neko nerunāju pats no sevis, bet lai tu man vādi, lai es sludinātu var kungs spēkā garā, Dievs, lai ceļas mūsu ticību, Dievs, es lūdzu, lai tavs vārds izmaina mūsu sirds, izmaina mūsu apstākļus, mūsu ikdienas dzīvu tēvs, lai mēs garīgi varam pieaugt tēvs. Es lūdzu, mīļais Dievs, to drošsirdību un pazemību tēvs, un lai mēs neaizējām mājās tādi, kādi mēs esam atnākuši, bet Dievs uzrunā mūs, izmaina mūs un stipri mūsu garā tēvs. Visgods un slāv Tev. Jēzus vārdā. Amen. Es gribu uzdot vienu jautājumu. Vai, vai jums patīk ūdens? Un vai jums patīk peldēt? Man arī patīk ūdens un patīk peldēt. Un šodien šī tēma būs tā, ka mēs iesim nevis vienkāršajā ūdenī, bet mēs iesim dzīvības upes traumē. Un es ticu, kad, kad svētais gars darīs brīnišķīgas lietas pie mums, vienkārši, ja mēs būsim atvērti un mēs ļausimies iet ūdens dziļumos – Un es ticu, ka mēs piedzīvosim pārdebišas izmaiņas mūsu garīgajā dzīvē. Un šis dievkalpojums, šī, šī vārda tēma ir no dieva minimuma ie dieva maksimumā. Un es, es aicinu, ka mēs varam atšķirt Ecehēla grāmatu 40, 43. nodaļu. Tas būs tāds ievads iesākumā, lai jūs saprast, pa ko vispār ir tēma. 43. nodaļa, no 1. panta līdz 5. pantam. Tātad, kā jau es teicu, mēs dosimies dzīvības upes traumēs. Un ļausim, lai svētais gars. Šī ūdeņa īstenībā, ko es saņēmu kā atziņu un atklāsim, kad tas nav vienkārši ūdens, bet šī ūdeņa tas ir svētā gara svētā gara ūdeņa, ka mēs ieejam vienkārši viņā un mēs ļaujamies, lai svētais gars pārveido mūsu un vada mūsu dzīvi. Tātad 43. nodaļa Ecekajā grāmata no 1. līdz 5. Viņš mani noveda pie vārtiem, kas ir uz rīta pusi. Un redzi, Izrēla Dieva godība parādījās pēkšņi no rīta puses ar stipru troksni, kā lielu ūdeņu krākšana, un zeme atmirdzēja no viņa godības – Šī parādība bija tāda pati kā tā, ko es redzēju, kad viņš nāca iznīcināt pilsētu. Parādība, ko es ieraudzīju, bija tā pati parādība, ko es redzēju pie ķebara, ķebaras upes, un es nokritu uz sava vaiga. Tā kunga godība ienāca templī pa vārtiem, kas ir uz rīta pusi, un tad gara spēks pacēla mani uz augšu un ienesa mani iekšējā pagalmā. Un redzi, templis bija tā kunga godības pilns. Amen. Ecehēls. Ecehēls ir vecās derības pravietis. Un viņš tā kā no Dieva saņēma vairāk tādas apstiprinājumas atklāsmēs. Un kā mēs Ecehēla grāmatā varam ehm, lasīt, kad viņam parādījās vīrs no vara. Un tas ir eņģels, kas viņam parādījās, un viņam bija kas rokās? Viņam bija mēra aukla, līna, līna aukla un mērkoks. Un eņģelis gāja, un viņš sauc Ecehēlu, nāca un skaties. Un viņš mērīja Dieva templi. Viņš mērīja visu ār, ārsienas, viņš mērīja visas iekšējās sienas, telpas, priesteriem. Tas templis, kā Dievs atklāja, tas būs, tā būs vieta jūdiem, kur viņi nāks un kur viņi pielūgs Dievu. Kur viņi pielūgs Dievu. Un šķiram uz 47. nodaļu, turpat Ecehēla grāmatā. Šis bija ievads vienkārši kā Dieva godība ienāca tajā templī, ko Dievs parādīja, ka viņš uzcels, un kā viņš no rīta puses, viņš ienāks ar spēku un piepildīs to templi, un viņš tajā mājos. 47. nodaļa lasīsim no 1. panta līdz, līdz 5. Kad viņš mani atveda atpakaļ pie tempļa izējas, es redzēju, ka tur tecēja ūdens no tempļa sliekšņa apakšas uz rīta pusi, jo tempļa priekšpuse bija pret rītiem un ūdens tecēja lejup gar tempļa dienvidu sienu uz dienvidiem no altāra. Un viņš izveda mani pa ziemeļu vārtiem un veda mani apkārt pārpuses ceļu pie ārējiem vārtiem, kas ir pret rītiem, un redzi, tur ūdens lāsoja no dienvidu sienas. Un tagad ir pats interesantākais – Kad šis vīrs ar mērauklu rokā izgāja uz rīta pusi, viņš nomī, nomērīja tūkstošu olekšu un lika man brist caur ūdeni. Tad ūdens man sniedzās līdz kāju krumšļiem, un viņš atmērīja atkal tūkstošu olekšu un lika man iet caur ūdeni. Tad ūdens man sniedzās līdz ceļiem. Tad viņš atmērīja atkal tūkstošu olekšu un lika man brist pāri, tad ūdens man sniedzās līdz gurniem. Un viņš atmērīja atkal tūkstošu olekšu, un tad ūdens bija kļuvis par upi, kuru es nevarēju izbrist, jo ūdens bija dziļš, būtu vajadzējis peldēt. Tā bija upe, kurai nevarēja cauri izbrist. Tātad, ko, ko eņģels Ecekēlam parādīja? Viņš parādīja, viņš nomēra tūkstošu olekšu, viņš saka, nāc. Un brie, brienot, ūdens viņam sniedzās līdz krumpšļiem. Un tad atkal viņš mēra tūkstošo lekšu, viņš iet līdz ceļiem, mēra atkal tūkstošo lekšu, viņš iet līdz gurniem un ceturto reizi atkal tūkstošo lekšu, un viņš jau vairs nevar izbrist, jo viņš saprot, ka viņam ir jāsāk peldēt. Uh, šī vēsta, tā pamatdoma ir tā, kad, kad Ecehels tika ievests no zemes, no sauzemes, viņš ievests svētā gara ūdeņos. Un kā es to saprotu priekš sevs un ka es arī ticu, ka jūs to sapratīsiet, kad šeit ir vērs par to, vai mūsu garīgā dzīve ir patiesi svaiga. Vai mēs esam tie, kas meklē svaigu garīgu dzīvi, vai arī mūsu garīgā dzīve, kā ūdeņi ir sastāvējušies, kas vienkārši stāv un smako, un mēs vienkārši neattīstamies. Un Ko es gribu pateikt? Es gribu pateikt, ka svētais gars ir brīnišķīgs un Dievs mums ir devis ļoti daudz potenciāls. Dievs mums ir devis ļoti daudz potenciāls, lai mēs viņus izmantot. Viņš mums ir devis dāvans un talants. Un dažkārt mēs vienkārši uh, ignorējam to, ko Dievs mums grib, to, to, ko Dievs mums grib vēstīt. Un mēs mēģinām peldēt, kā saka, bļodā, kur trīs colas ūdens ir, un mēs mēģinām airēt uz priekšu, mums nekā nesanāk. Tas ir tāpat kā viens dievu vīrs rakstīja, es jums nocitēšu. Daži kristieši ievāk savas laivas tik seklos garīgajos ūdeņos, ka visā ceļā uz debesīm tās nevis peld pa viļņiem, bet ar ķīli šķeļ grunti. Un tas īstenībā, ko viņš atklāja, ka tas ir, ka tas ir ļoti nopietni, kad, kad Dievs tajā pašā laikā vēlas, lai mēs ejam, ka mēs ejam pie viņa, kad, lai mēs vienkārši nesēžam tur, kur mēs esam. Dievs mums ir Devs iespēja viņa augt. Tāpat kā Matīs teica, ka Dievs vēlas, lai mēs nākam viņa tūmā, bet mēs paši ar savu neticību vienkārši mēs paliekam tur, kur mēs esam. Un mēs vienkārši, lai tā pašā laikā, lai mēs peldētu par to straumi, mēs vienkārši sēžam krastā un mēs ar, ar airiem, nu, kas ir airēs ar laivu, tie noteikti zina, ka par, par krastu, par seklu vietu, airi durās zemē, mums laiva neiet uz priekšu. Tāpat ir arī mūsu garīgajā dzīvē. Tā pašā laikā, lai Dievs mums dot iespēju augt viņā, meklēt viņu, attīstīties augt, mēs vienkārši esam tur, kur mēs esam, jo mēs gribam, mēs iekārtojamies, jo mēs uzskatām, ka mums tur ir ērti. Mēs negribam neko, eh, mēs negribam atsaukties Dieva aicinājumam, mēs nu kaut kā baidamies. Dažkārt mēs uzliekam sev pārāk kaut kādas lielas, ko es uz sevīm vairāk attiecinu, kad – Es mēģinu kaut ko pats izdarīt, bet tai pašā laikā Dievs vienkārši grib man kaut ko citu dot. Viņš ir kaut ko citu, lai es daru. Bet es tai pašā laikā neaizdomāju, ne, šī, šī ir mana vieta, un es darīšu to, kā es uzskatu par pareizi. Un mēs vienkārši tāpēc atrodamies tajā, tajā līdz potītēm tajā vietā, un mēs neejam tālāk. Un to es arī attiecinu, nu, es sapratu, esmu savā ikdienā, savā dzīvē, kad es vienkārši brīžos es nespēju izrauties, es nespēju, kas ar manīm notiek, bet tāpēc, kad es, es negribu sadzirdēt to, ko Dievs man varbūt saka, viņš man ir paredzējis daudz ko vairāk. Un atšķirsim Lūkas evaņģēlī 5. nodaļu, kā Jēzus teica Sīmanim, Lūkas 5. 4. Tāpat ir arī mūsu kristiešu dzīvē, kad mēs cenšamies seklos ūdeņos, pie krasta, noķert zivis, noķert to Tās izmaiņas mēs vēlamies sasniegt ceklos garīgajos ūdeņos. Bet ko Jēzus teica 5. nodaļa, Lūks evaņģēlī, 4. pantā. Un beidzas runāt, viņš sacīja uz Sīmani, dodies uz augšu un izmet savus tīklus. Viņš neteica Sīmanim, mete krastā. Viņš saka, ej dziļumā, ej Sīman, uzticies man un izmet savus tīklus tur – Un tad, kad viņi paklausīja, sākumā Sīmans šaubījās, bet tad, kad viņi paklausīja, viņi izmet, un tie tīku bija pilna zivīm. Šeit uzticies man. Uzticies un ej dziļumā, nesēj turpat tai krastā, un tev, nekas, tev nebūs nekāds loms. Un tāpat ir arī tas, ka mēs garīgajā eh, dzīvē, mēs sēžam krastā, un mēs spēlējamies, un mēs vienkārši nesaprotam to, ko Dievs mums grib atklāt. Un ja mēs paklausam Dievam, un ja mēs sek, sekojam viņam, tad, tad tas ir tā kā pirmajā psalmā, trešajā pantā, es nocitēšu, tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm. Viņš paklaus, un mēs esam līdzīgi kokam, kas stādīts pie ūdens upē. Un mūsu panākumu atslēga, kur, kur slēpjas, ka mēs esam svētā gara pilnumā – Un es ticu, ka reiz pienāks diena, ja mēs paklausīsim šim Dieva aicinājumam un sekosim svētā gara paklausībā ūdeņos, iet dziļāk. Mūsu dzīve, mūsu ticība, apkārtējās lietas, tās pārdabiski izmainīsies, jo mēs paklausīsim viņam. Tagad, kad mēs esam bijuši līdz potītēm ūdenī, Dievs tagad, ko viņš darīja? Viņš nomērīja un viņš vēda Ecehēlu atkal dziļāk. <clears throat> Jautājums ir, Kāpēc Dievs Ecehēlu neielika uzreiz pēc 4000 olekšiem tajā dziļumā, kad viņam jāsāk bija peldēt? Tāpēc, kad viņš varēja noslīgt. Dievs mūs vēd soli pa solim. Un ko es gribu uh, pateikt to atziņu, kad viss notiek pakāpeniski. Un tagad ir laiks mācīties peldēt. Un Dievs, kas ir mūsu radītājs un tēvs, viņš saprot mūsu katras individuālās spējas. Viņš saprot, uz ko mēs esam tajā brīdī gatavi, kāds ir mūsu garīgais līmenis un cik dziļi mēs varam tajā brīdī ieiet. Un svarīgi piefiksējiet šo, kad, ko eņģels atklāja Ecehēlam, kad garīga pieaugšana un briedums prasa laiku. Garīga pieaugšana un briedums prasa laiku. Tas būtu ļoti pārdabiski un ļoti fēni, ja mēs pēkšņi uzreiz izmainītos un mūsu dzīve būtu no, maziņu, no mazumiņu uzreiz mēs ielikt kaut kā lielākajā varenā. Bet, ja mēs tur atrastos, mēs daudz lietas savā dzīvē nesaprast. Mēs nesaprast caur kaut kādām grūtībām, kam mēs pieaugt, mēs nesaprast uh, to, to Dievu ceļus, mēs nesaprast to, uh, kā Dievs var mūs no kaut kādām situācijām vienkārši pasargāt. Ja mēs iesim uzreiz, ieliksim tais lielos dziļumos, mums par kaut kādiem pārbaudījumiem, par kaut kādām grūtībām mēs vienkārši paši salūzīsim. Bet Dievs vēd Ecehēlu pakāpenis. Viņš garīgi pieauga un viņš kļūb briedumu pilns. Un tas ir tā, kā Dievs arī strādā pie mans. Es ticu, ka Dievs ar tā arī strādā pie mums ikviena. Ja mēs viņu meklēsim, un mēs būsim tā atvērti. Un tad, kad Ecehēls iegāja dziļāk, tad viņa spēja un apziņa pieaug, ieejot ūdenī ik pa solim šos 4000 olekšu. Viņam pieaug spējas, un viņam pieaug arī apziņa. Un tas pats ir arī pie mums – Ja mēs iesim, ja mēs uzticēsimies tēvam, jo būs brīži, kad, kad sātans vienkārši nāks un mūs mēģinās atraut apakaļ, un mēģinās teikt, tu nekas neesi, tu esi null, tu esi niecība, tu neko nevari, Dievs uz tevīm nerunā. Bet atcerieties to, ka Dievs vienmēr ir turpat blakām. Un Dievs vēlas, lai tu kā, kā bērns, lai tu nāc viņa tūmā, un viņš grib ar tevīm tu, turēt šo sadraudzību. Tas ir tāpat kā, kā līdzība pazudušo dēlu. Kad, tad, kad dēls izdomāja, ka viņš vienkārši darīs, ko viņš grib, viņš nāca apakaļ un tēvs viņu sagaidīja. Un jebkurā situācijā arī mūs Dievs sagaidīs. Kaut vai tu būsi tais sekumā, kaut vai tu būsi līdz potītēm ūdenī, bet ja tu vēlēsies no sirds piedzīvot Dievu spēku, Dievu klātbūtni, ja tu vēlēsies atjaunoties garā un vēlēsies, lai tavu dzīve ir pilnvērtīga Jēzu Kristu, tad Dievs tev, Dievs tev vienkārši pasniegs šo roku un viņš tev ievūks tajā dziļumā. Un kā, kā arī rakstīts ir šajā līdzībā par pazadušo dēlu, kad viss, kas ir mans, ir arī tavs. Tā arī tēvs teica otram dēlam. Viss, kas ir mans, ir arī tavs. Un Dievs vēlas dalīties ar to, kas viņam ir. Viņš nevēlas kaut ko aprobežot, viņš nevēlas no tevīm kaut ko slēpt. <clears throat> Un tagad, kad mēs esam virzījušies uz priekšu, un kad mēs esam nonākuši līdz tam līmenim, kad mēs esam ūdenī, lai mēs varētu peldēt, tad uh, ir interesanta lieta tā, ka tad, kad tu ieej ūdenī, tad tu atro, atceries to, ka tu atrodies citā elementā. Eh, parasta ūdenī, kad mēs ieejam upē vai ezerā, vienalga vai jūrā peldēt, mēs saprotam, ja mēs neko nedarīsim, mēs vienkārši noiesim pa burbu, mēs noslīksim. Ūdens valda pār tevi un dzīvības upes ūdens, tie svētā gara ūdeņi. Tās ir atklāsums, atziņas un tas ir spēks, spēks, ko Dievs tev dod. Un tajā brīdī, kad tu ieej šajos ūdeņos, tad svētais gars valda pār tevi. Un svētais gars tev vada. Tev vienkārši, cik tev ir, tev ir vienkārši jāļaujas viņam un, un jāuztic viņam. Jo tajā brīdī svētais gars vada tevi un viņš maina to dzīvi. Viņš maina tavu sirdi, viņš maina tavu situāciju, tavu ticību. Jo tu paļaujies uz viņu un tu plūst. Un tava dzīve ir garā. Un tā nes nevis miesīgas augas, bet tā nes dzīves augas. Un mēs pieaugsim, ja mēs pieaugsim svētā garā, mēs arī pieaugsim atziņā no Dieva, un mēs saņemsim atklāsmes un atziņas. Es vēlos, ka tu pats uzdod sev jautājumu. Kas tev kavē iet dziļumā un sāk peldēt? Tas ir brīnišķīgs jautājums priekš katru no mums. Kas mums kavē iet dziļumā un sāk peldēt? Vienkārši no tā krasta iet dziļumā. Un dažkārt mēs ir tāda, tāda sajūta, ka mēs katrs mēs velkamies gar ūdens malu un mēs kaut ko baidamies. Mēs baidamies kaut kam pārkāpt, mēs baidamies kaut kur virzīties. Jo mēs domājam, mēs taču neesam cienīgi, un ko tad es tur izdarīšu? Bet ar pašā laikā Dievs mums dod iespēju ierauties šajā svētā gara spēka ūdenī un pārveidot mūsu pilnībā. Un tajā pašā laikā mēs daudz, mēs daudz Dievam strādājam, mēs kalpojam. Un mēs domājam, ka tas ir vispareizākais. Bet Dievs īstenībā daudzās lietās grib strādāt pie katru no mums individuāli. To, ko mēs domājam, ka, ka tas būs vislabākais, Dievs domā, nē, nē, bērns, tajā brīdī es gribu strādāt pie tevīm savādāk. Un viņš vēlas būt šajā sadraudzībā. Viņš vēlas būt šajā sadraudzībā ar tevi. Un, un ko es gribu jums? Es gribu jūs iedrošināt, kad neatrodaties Dieva minimumā. Nesēdiet un negausieties par to, kas jūs esat. Negausieties par to, ka man nekas nesanāk, kad es neesmu cienīgs, vai ka varbūt eh, es par maz lasu bībeli, kad es par maz lūdzu, vai varbūt par maz ir man ticība, varbūt, ka es neesmu patiesi attiecībās ar saviem brāļiem māsām. Vienkārši pieliec tam punktu, beidz sūdzēties un ej, ej šajās dzīvības upes ūdeņos un ļau, lai Dievs tev pārveido. Ļau, lai Dievs tev pārveido un pilnībā izmaina. Un paklaus viņam. Paklaus viņam, esi pazemīgs. Es zinu, ka es arī pie sevis daudz, kur esmu pieķēris, ka man ir, ir lepnums, ka manai ir kaut kur nepaklausība, ir masticība, bet es nedrīkst sev visu laiku to šaustīt, es nedrīkst sev visu laiku nosodīt, kad es neesmu, neesmu cienīgs. Dievs mīl mūs kā savus bērnus, un mēs visi esam grēkojuši, un visiem trūks dievišķās godības. Un ik viens, ik vienam mums ir pieeja pie Dieva caur Jēzu Kristu, un Dievs grib, lai mēs klauvējam, lai mēs meklējam, lai mēs lūdzam, Un ja mēs lūksim, tad atcerieties, Dievs nekad mums nedos kaut kādu čūsku vai skorpi, bet Dievs mums dos svēto garu, kā lūks evaņģēlijā rakstīts. Viņš daudz vairāk dos saviem bērniem svēto garu, ja mēs lūksim. Mums ir jāsaprot Dieva prāts un viņa aicinājuma būtība. Jo ir brīži, kad mēs vienkārši neapzināmies to, kāds ir Dieva prāts un uz ko Dievs mūs katru aicina. Un tas ir tas, lai mēs nebūtu turgauvīgi, lai mēs nebūtu tūredzīgi, tāpēc uh, ir ļoti svarīgi apzināties šo Dieva aicinājumu, viņa būtību. Un kā viņš vadīja Ecehēlu no mazākā uz vislielāko, tā arī Dievs grib, lai, lai mēs tāpat būtu. Viņš arī mūs vadīs no tā mazākā uz vislielāko, bet ja mēs viņam ļausimies, ja mēs sev nekontrolēsim, ja mēs neaprobežosimies, ja mēs neturēsim kaut kā distanci, bet ka mēs būsim atvērti un patiesi, tad Dievs mūs vadīs no mazuma uz, uz vislielāko. Un, un ticiet man, būs pārdabiskas izmaiņas. Interesanti, kāpēc šeit Bībelē rakstīts ir, ka tas ūdens, ka tā ir dzīvības upe, kāpēc nav nepieņemsim jūra, vai nav nekāda ezeri vai dīķi, bet kāpēc tā ir dzīvības upe? Bībelē daudzās vietās ir rakstīts pa jūru, ka tā ir kā salīdzinājums kā bezdieva, ka tā ir tā kā saviļņot, sabangot jūru, kas uzvan dubļus un dūņus un tiek izskalot krastā. Arī tagad, kad mēs paskatāmies, pieņemsim jūra, ūdens visu laiku skalo ārā, krastā, kaut kāds drāzes. Kaut kāds dūņas, kaut kāds pudeles, tur naftas pieņemsim. Nu visādi mēseli, kad citreiz tu pavasarī paskaties, tur briesma lietas notiek. Tāpēc Dievs interesanti iestādīs, ka tā ir dzīvības upe. Un, un atšķirsim Jāņa atklāsums grāmatu 22. nodaļu. Tā ir pēdējā nodaļa Jāņa atklāsums grāmatā. Ko Dieva vārds saka par dzīvības upi? Viņš man rādīja dzīvības ūdens upi. Tā bija skaidra kā kristāls un iztecēja no Dieva un jēra goda krēsla. Viņas ielas vidū un upē abās pusēs bija dzīvības koks. Tas nes augļus 12 reizes. Katru mēnesi savu augli un viņas lapas bija tautām par dziedināšanu. Tātad, Dieva upe, dzīvības upe, viņa iztecēja no Dieva un jēra goda krēsla. Un ūdens bija, kā mēs lasām, ir skaidrāks kā kristāls. Tas ir pilnīgi dzīdrs, pilnīgi bezskaidrs, bez kādiem piesārņojumiem. Un tas ir tā, ir tā dzīvība, tas ir tas spēks, kas nāk no Dieva troņa. Un tas nebūs kaut kāds samaisījums, tās nebūs kaut kāds dūņas, tie nebūs kaut kā dubļi, bet tas būs pats patiesākais dzīvības ūdens, ko Dievs mums dod tagad, šajā dienā, ka viņš arī vadīja Ecehelu šajā upē. Un atšķirsim apakaļ Ecehela grāma 47. nodaļu, un tas būs kā sprediķa otrā daļa. Tad, kad Ecehels iekāp šajā upē, kad viņš sāk peldēt, kas notika pēc tam? Mums interesanti būs palasīt, kas notika pēc tam, kad Ecehels sāk peldēt, ko Dievs darīja tajā laikā. Lasīsim no 6. panta līdz beigām. 6. panta līdz 12. tas sanā. Atšķīrēt, ja? Tad viņš man jautāja, vai tu to redzēji cilvēka bērns? Tad viņš veda mani atpakaļ pie upes malas. Atpakaļ nākdams es redzēju daudz koku abos upes krastos, un viņš man sacīja, šis ūdens tek uz rītiem, tas tek lejup pa Jordānas līdzenumu un beigās ietek nāves jūrā. Un kur tas ietek, tur jūras ūdens kļūst veselīgs. Visa dzīvā radība, kas kustas, kur šī upe tek, mantos dzīvību, arī zivju bagātība būs ļoti liela, jo kad šī upe tur nonāks, jūras ūdens kļūst veselīgs. It visur, kur šī upe tecēs, radīsies dzīvība, un zvejnieki pie tā stāvēs no Engadies līdz Engadies englaimai, tur būs labas vietas tīklu izmešanai, zivju bagātība būs ļoti liela, kā lielajā jūrā bet tās purvainās vietas un dīķi nekļūs ūdens ziņā veselīgi, un tie būs sāls iegūšanai. Pie upes tās abos krastos augs visādi ēdamu augļu koki. To lapas nevītīs un to augļi nemitēsies. Ik mēnešus tie atnesīs svaigus augļus, jo ūdens, pie kura tie aug, iztek no svētnīcas. Tādēļ to augļi noderēs barībai un to lapas dziedināšanai. Nav brīnišķīgi. Sākumā var vīrs nomēra olekšus, Ecehels iet ūdeņos, iet dziļāk, dziļāk, dziļāk, viņš peld. Un tad viņš prasa, vai tu to redzēji? Un tad, kad viņš izkāpa apagai krastā, viņš nebija atpakaļ kaut kur pagātnē. Bet Dievs tajā pašā laikā īsā mirklī bija pārveidojis visu apkārt esošo situāciju. Pēkšņi aug koki, pēkšņi ir augļi, ir lapas. Un tas ir salīdzinājums, kā es to saprotu. Tas ir salīdzinājums mūsu garīgajai dzīvē. Tad, kad mēs ieejam šajos ūdeņos, tad, kad mēs ļaujamies, lai Dievs mūs maina, ka mēs ļaujamies iet no mazākā uz lielākā. Dievs te pašā laikā maina tev apkārt visu. Viņš mainīs tavas attiecības ar viņu, viņš mainīs tavas lūkšanas, viņš mainīs tavu ticību, viņš mainīs tavu attieksmi ar, ar ģimeni, ar brāļiem, māsām. Viņš mainīs tavu atziņu, tavu atklāsmi, tu būsi pavisam savādāks. Jo viņš uztic, Ecehels uzticējās, viņš gāja, un Dievs to pašu vēlas. Ej, uzticies, un es mainīšu tavu dzīvi. Es mainīšu tev pilnībā. Un tas ir liels iedrošinājums arī priekš man personīgi Jo es apzinos, ka es vēl neesmu tur nonācis, lai peldētu. Es neesmu. Tāpēc, ka es daudz ko sevi ierobežo, aprobežo. Es domāju, ka es neesmu cienīgs. Bet Dievs saka, nē, es tev esmu radījis, un tu esi mans dēls, un tu esi man meita. Un es gribu, lai tava ticība, lai tava garīgā dzīve nav sastāvējusies, bet lai tā ir svaiga katru dienu. Ļaujies, uzticies un ļauj, lai svētais gars dar brīnums pie tevis. Ej, ej, nebaidies. Un mainīsies tavu dzīvi, mainīsies tava garīgā dzīve. Tā būs visu laiku svaiga un upe, kas tevī plūdīs, būs šī dzīvība. Un tev apkārt būs augļi, un tie nebūs savītuši augļi, tie nebūs savītuši augļi, ticiet man, tie būs dzīves sulīgi augļi, kas dos tev baudīt no šī dzīvības koka tos augļus. Tie būs dzīvības augļi. Nevelt Ecehela grāmatā rakstīts, kad upe iztecē no Dieva troņa un viņa ietecē nāvas jūrā. Šeit ir uzsvars nāvas jūra. Nāva, tas ir viss. Tas ir, tur, ir, tur ir tumsa, tur ir bailes, viss. Bet viņš ietek. Ietek, ja mūsu dzīve ir tā nāvas jūra, kur mēs atrodamies brīžos, ka mēs baidamies, ka mēs neusticamies, ka mēs sev noniecinam, viņa dzīvības upi ietek un izmainās, un ir dzīvība, ir zivis, ir bagātība. Viss kļūst jauns. Viss, kas ir bijis, kļūst jauns. Un Dievs vēlas, lai arī tava dzīve, tava ticība, lai tā atjaunojas ikdien, ik brīdi. Tāpēc nevelt, šī vēsts ir no Dieva minimuma, mēs ejam Dieva maksimumā. Mēs nepazīstam, mēs nepazīstam brīžos tā, mēs nedzirdam viņa balss, kāpēc? Tāpēc, ka mēs neejam. Mēs sēžam tur, kur mēs esam, mēs uzskatām, ka mums ir labi. Mēs airējam ar tiem airiem, mēs airējam uz krastu, nevis dziļumos, bet apakaļ. Un Dievs mums ir uzticējis daudz, daudz ko vairāk. Šis ir žēlstības laiks, šis ir laiks, ka mēs, ka mēs esam šeit nolikti ka mūsu dzīves ir izmainīts, un Dievs vēlas tev dot daudz vairāk, lai tu izmanto, lai tu būtu šis kanāls, no kurienes caur tevīm varētu plūst šī patiesā dzīvības upe, šis spēks, šis svētā gara svaidījums, šī augļa lai cilvēki redz, ka tu var dot, ka tu var nes šo evaņģēliju tālāk. Dievs vēlas. Un ne tikai 5%, lai tu izmanto no visu tā, ko viņš tev ir uzticējis, bet 100%, 100%. Jo tad, kad tu stāsies tiesas dienā priekšā, kad Dievs skatīsies tavus darbus, ka viņš teica, paldies tev dēls, paldies meita par tavu ticību, par to, ka tu uzticējies man. Par to, ka tu ļāvies, ka tu nāc, ka tu nesēdēji tajā minimumā, ka tu nebeigi atpakaļ, bet ka tu nāc. Vienalga, tu nožēlo, bet tu ej, tu nožēlo, tu ej. Tu lūdz Dievam, maini man, Dievs, maini man. Es neesmu, es nemāku, es nezinu, kā man darīt, bet tu lūdz. Tu lūdz un tu prasi, tu jautā Dievam. Un Dievs strādās, tāpēc, ka viņam ir liels prieks. Viņš grib būt sadraudzībā ar tevi. Viņš grib, viņš grib lai tu iemanto no viņa daudz vairāk, daudz vairāk. Un viņš tev svētīdam svētīs. Un tava dzīve būs augļu pilna. Tie nebūs mazi augļi. Tie nebūs mazi augļi. Ticiet man. Dievs ir brīnišķīgs. Un viņš saviem bērniem, viņš saviem ļaudīm grib tikai to labāko. Mēs paši esam tie, kas mēs nonicinam. Mēs paši esam tie, kas atteicamies no Dieva klātbūt, no Dieva svētības. Tāpēc, ka mēs cenšamies paši kaut kādās lietās uh, būt baigi gudrie, mēs neejam pēc tām Dieva instrukcijām, ko Dievs mums varbūt grib tajā brīdī vienkārši mācīt un teikt, bet mēs jūtamies, nē, mēs esam tajā brīdī visgudrākie un viss, un mēs sēžam tur, kur mēs esam. Un es esmu to priekš sevim ļoti tagad saprats, un es lūdzu Dievam, lauz man, lauz man, jo es negribu tikai pazīt Dievu tik daudz, es negribu, es gribu pazīt viņu pilnīgā maksimumā, un es negribu atrasties visu laiku seklos ūdeņos. Es negribu. Un nu, es ticu arī, ka jūs negribat. Es ticu arī, ka jūs gribat piedzīvot Dievu spēku, Dievu klātbūtni, izmaiņas, svētības, spēku, spēku, pārliecību Dievā, kas jūs esat, ka jūs neesat niecība, ka mēs esam Dieva tauta, ka mums ir kung, kungs un ķēniņ, ķēniņš. Runājot par upi, Kāpēc dzīvības upe? Tāpēc, kad ūdens visu laiku ir mainīgs, viņš atjaunojas, un tas atnes svaigu. Tāpēc arī nav jūra, nav ezeri, bet tā ir upe, kas atjaunojas. Un tā ietek tevi, un tā atjaunojas, un tā ved pārmaiņas. Un tā pašā laikā dzīvības upe ir kā spēka upe. Un jo mēs iesim dziļākos ūdeņos, jo mēs sāksim peldēt. Tas ir, tas ir 100%. Jo parastā ūdenī mēs, mums ir jāmācās peldēt, bet svētā gara spēka ūdeņos mēs vienkārši paļaujamies, mēs uzticamies un mēs ļaujam, lai svētais gars mūs vada un maina. Un tad, kad mēs ļaujamies un ka svētais gars mūsos darbojas, tad kā Pāvu vēstulē otriem, otrā korintiešiem 3.18 rakstīts – Mēs visi atsaktām sejām Dieva godību redzēdami, kā spogulī topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Tad, kad mēs esam šajos ūdeņos, un svētais gars dara šo darbu, un mēs tiekam pārvērsti no spožuma uz spožumu. Un tas ir Tas, man liekas, ir pats brīnišķākais, kas var būt, ka tu piedzīvo svētā gara spēku. Un ka tu saproti, ka tu nedari to remdenībā, mies, miesā, bet ka tu to dari dedzīgi. Dedzīgi un ka tu jūti, ka svētais gars tev vienkārši plūst, plūst ārā kā šī, šis dzīvības ūdens kanāls. Jo kā arī rakstīts Caharijas grāmata 4.6, ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar manu garu. Viss notiek gara darbībā, gara spēkā. Un runājot par tiem augļiem, tad, kad, tad, kad Dievs ieveda Ecehēlu šajos ūdeņos, kad viņš pārmainīja visu apkārt esošo situāciju, bija koku un pēc tam veidojās augļi. Un tie augļi, tas, ir, tas tā ir tā situācija, kad mēs, tas līmenis, kad mēs nonākam šajās partneru attiecībās ar svēto garu. Kad mēs nonākam partneru attiecībās ar svēto garu, un kad mēs kļūstam svētam garam paklausīgi un sekojam viņam, tajos ūdeņos, un mēs saprotam, ka mums zūd pamat zem kājām un ka mēs ļaujamies. Un tas ir, diev, tā, tas ir tāds Dieva spēks, kas nāk un šīs partneru attiecības. Un tāds labs salīdzinājums ir, kad ja mēs kā kristieši, kas sēžam tajos seklos ūdeņos, tad tas ir salīdzinājums kā zivs, kas ir izmest no ūdens un nomest uz sauzem. Un viņas pirinās, viņas pirinās un plāda žauns, jo viņā trūkst ūdens. Jo tad, kad to ziltiņu tu ielaid apakaļ ūdenī, viņi tik smuka aizpelna, viņi jūtas labi. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir, tā ir tā vieta, tas ir tas elements, kur viņi jūt, jūtas droši. Bet tik līdz tu esi sauzemē, tev viss, tevi bojā ej. Tas pats arī ir mums. Ja mēs esam tu pat tai sekumā, mēs vienkārši spirinamies, mums trūks dzīvības. Mums trūks dzīvības, mums trūks Dieva spēka. Un, un tas ir tāpatās, kā Izraela ļaudz, kad viņi staigāja, kad, kad Dievs viņus izved ārā no Ēģiptes zemes un ved uz apsolīto zemi. Viņi staigāja 40 gadus tūkstnesi, viņi maldījās. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi paši bija, viņi bija nocietināti, un viņi jutās, ka viņi ir, ka viņi zina vislabāk, viņi neusticējās līdz galam Dievam. Tā pašā laikā, lai viņi varētu pāris, uh, īsākā laikā aiziet uz šo apsolīto zemi, kur Dievs viņiem bija paredzējis svētības un kur ūdens plūst un viss ir zaļš un dzīvs, viņi staigāja tuksnesī. Tāpēc, ka viņi bija paši paļaujušies uz sevi. Un Jēzus mums šodien, viņš mums nedod kaut kādas tuksnešainas vietas. Jēzus mums apsola, ka visur, kur mēs iesim, būs šis ūdens, būs šī dzīvība. Tāpat kā viņš teica, kam slāps nāciet pie manis, es esmu dzīvības ūdens. Un apustuļu darbos 17.28 ir rakstīts, kad, kā pāvos rakstīja, kad viņā mēs kustamies un viņā mēs dzīvojam. Tas ir Dievā mums ir dzīvība un Dievā mēs dzīvojam. Mēs neesam miruši. Mēs ejam uz attīstību. Un ko es esmu sapratis, kad es nevaru dzīvot sekmīgi kristiešu dzīvu, ja manī nav svētā gara spēks jo tad ir viss, tad, eh, tad es vienkārši esmu kā zivs, kas ir izsvies krastā, un es jūtu, ka man nav spēka, man zūd ticības, man zūd cerība, un tāpēc es, es aicinu, ka mēs ik viens varam meklēt šo spēku viņā, spēku viņā, un tad, kad mēs būsim šajā Dieva spēkā, tad, kad mēs būsim šajos dziļos ūdeņos un ļausim, lai Dievs mūs pārmaina, tad atrodoties pat visneiedomājākāmā situācijās, kurās mēs katrs esam nokļūši, mēs sapratīsim to, ka mēs atrodamies Dievu patvērumā un viņu svaranajā ēnā. Un kad mēs atrodamies garā, mēs esam neuzvaram, neievainojam un mēs ejam no uzvaras uz uzvaru. Un mēs visi atrodamies garā. Cilvēki, mācītāji, evaņģēlisti, skolotāji, draudzi, mēs visi dzīvojam garā. Un tur, kur ir gars, tā ir panākuma atslēga. Un tas ir tas Dieva maksimums. Tāpēc es aicinu jūs, es aicinu jūs, ka <clears throat> apdomājieties, <clears throat> kur jūs katrs šobrīd esat, kādās situācijā jūs esat, vai jūs garīgi ūdeņi ir sastāvējušies, vai jūs vēlaties, lai viņi būtu atsvaidzināti. Ejiet dziļumā, uzdodiet sev jautājumu, kāpēc jūs ne, neesat tajos dziļumos. Uzticieties Dievam, uzticieties šiem ūdeņiem, ļaujiet, lai jūs pārveido, un ļaujiet, lai Dievs pārveido arī jūsu apkārtējo situāciju, lai pārveido jūs apkārt visas lietas, un ticiet man, būs augļi, būs pārdabiski, brīnumi, un izmainīsies visas mūsu attiecības ar Dievu. Šī tā vēsts, ko es Tā kā saņēmu sirdī, ko padalīties, es ticu, ka jūs uztvērāt, es ticu, ka, ka jūs sapratāt, un es ticu, ka Dievs svētais gars darīs lielas lietas pie mūsu sirdīm, un ka mēs iebrauksim dziļos ūdeņos, kas ir pilns svētā gara spēka. Amen. Saprotiet tur, kur jūs katrs esat, un lūdziet Dievam, ka jūs gribat sastapties ar viņu šajā upes dziļumos. Un ka jūs vēlaties, lai svētā gara šis spēks nāk pār jums un kad jūsu dzīve ir pilna augļu, pilna dzīvības. Un es lūgšu par jums un jūs lūdziet arī katrs, katrs par sevi. Un es ticu, kad, es ticu, kad būs izmaiņas. Es ticu. Amen. Jā, debes tēvs. Paldies Tev, mīļais Paldies Tev, mīļais Tēvs, par to, ka Tu vienmēr esi brīnišķīgs un labs. Labs Dievs un brīnišķīgs Tēvs. Un paldies par Taviem brīnišķīgiem apsolījumiem. Paldies Tēvs, kad Tu nekad savus bērnus, kungs, nevēlies redzēt kaut kādā mazumiņā, bet Tu vēlies dot saviem bērniem visu to, ko Tu viņiem esi paredzējis. Un Dievs, paldies par šo vārdu. Paldies, kungs, kad, ka mēs varam nākt pie Tevi šajā dzīvības upē, Tēvs, un Tēvs viss, kas ir bijis tās, viss ir pagājis un viss top jauns. Un palīdz Dievs, lai arī atjaunojas mūsu, mūsu attiecības ar Tev, Tēvs, lai tās kļūs brīnišķis, lai tās kļūs pārdabisks, lai tās kļūs cieši un tūs Tēvs. Un es lūdzu Dievs izmaiņas katrā, ikvienā, kas šeit stāv, kas ir šajā zālē Tēvs, izmaiņas viņa ticības dzīvē Tēvs, izmaiņas Tēvs viņa garīgajā dzīvē, lai šie garīgi ūdeņi, lai viņi nav sastāvējušies, bet lai viņi atjaunojas Tēvs, Es lūdzu, kungs, lai mēs neviens nebaidāmies būt tavā tūmā, Dievs, lai mēs tev uzticamies visās lietās, Tēvs, lai mēs ejam pie Tevis un saucam uz Tev, kungs, un ka Tu gribi turēt šo sadraudzību ar mums, ka Tu gribi, Dievs, lai mēs izmainamies, lai izmainās mūsu apkārtējā garīgā dzīve, mūsu mūsu ticība, mūsu lūkšanas, Dievs, lai tās ir pilns svētais gars ar Tavu spēku un svaidījumu. Es lūdzu, Dievs, dari brīnišķīgu darbu šajā draudzē, dari brīnišķīgu darbu pie mums ikvien, Tēvs. Tēvs. Palīdz mums, kungs, tev sasta. Palīdz Dievs mums neairēt uz krasta, bet būt iečajos dziļumos, ka mēs varam zvejot šīs dzīves tās dziļumos, kā Jēzus tu teici. Ejiet dziļumā, ejiet dziļumā. Nesēzi, nesēdiet šeit krastā, ejiet dziļumā, kungs. Es lūdzu, Dievs, lai mūsu, lai mūsu acis atveras, Dievs, lai mūsu auss, kungs, atdarās. Tēvs, lai mēs dzirdam un saņemam no Tevis šo prieku pilnību, šo spēku pilnību, Dievs. Un Dievs pārveido mūs. Mēs esam gatavi, Dievs. Tu redzi, kungs, katru, kurā situācijā katrs atrodas, kurā, kuros upes dziļumos katrs stāv, Dievs. Palīdz, kungs, un pasniedz šo roku, Dievs, un dod iedrošinājumu katram tuvoties Tev, Tēvs, tuvoties Tev, Tēvs. Lai mēs, Dievs, kā rakstīs Tavā vārdā, ka mēs padodamies Tev, stājamies pretī vēlnam, vēlns bēgs no, no mums, un mēs tuvosimies Tev, un Tu tuvosies mums, Tēvs ka Dievs mēs apzināmies, ka mēs apzināmies šo prieku Tevī, šo dzīvības spēku Tevī, Dievs, ko Tu mums spēj dot. Dievs izmaina mūs, izmaina pilnībā, Dievs. Es slavēts Tavs vārds, Tēvs, Jēzus vārdā, debes Tēvs. Paldies Tev un lūdzu. Āmen. Es dzīvības upē mazgāšu es dzīvības traumēs peldēšos, ienirsto dziļāk un dziļāk un dziļāk vēl. Es dzīvības upē mazgāšos, es dzīvības traumēs peldēšos, ienies to dziļāk un dziļāk un dziļāk vēl. Jo viss, kas ir bijis, viss ir tapis jauns, bez maksas nākas. bezmaksas nākojies, iedzīvības traumē. Es dzīvības upē mazgāšos, es dzīvības traumēs peldēšos, ienīrstot dziļāk un dziļāk. upes traumes pelnēšos, ienies to dziļāk un dziļāk un dziļāk vēl. Jo viss, kas ir bijis, viss ir tapis jauns, bez maksas nāk. esi iestājies par savu tautu. Tās ved mūs dziļāk, tās dod mums vairāk no Tevis saprast, tās, un lai mēs būtu šie dzīvības kanāli, kas, kas dod Tavu patieso mīlestību un spēku uz āru, tās, un sveitī mīļais Dievs šo sadraudzību, tās, sveitī kungs finanses, tās, sveitī kungs viss nākamo nedēļu, Dievs, mēs liekam Tavās rokās, Dievs, lai viss ir pēc Tava prāta, pēc Tavas gribas, Tēvs. Mēs lūdzam pārdavis, Kungs, pārdevis Tavu klātbūtni, Tēvs, ka mēs ik viens Tev sajūtam un palīdz Dievs mums tuvoties Tev, lai Tu varētu tuvoties mums. Dievs, paldies Tev, kungs, par šo laiku, Tēvs, paldies par šīm telpām, Dievs, svētī, kungs, ka mēs varam nākt patiesā sadraudzībā un viens ar otru parunāt, Tēvs, un lai Dievs ir brīnišķīgs laiks, Tēvs, mums visiem kopā ar Tevi. Jēzus vārdā mēs Tev slavējam, pateicamies un lūdzam. Amen.